Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju o civilnom društvu Sektor 3. Današnja tema nam je ovogodišnji volonterski kampovi koje je organizirala udruga Ekopan, a mi smo ih već i najavljivali u našoj emisiji. Nalazimo se u Centru za mlade na Gazi, večerašnje gošće su nam koordinatorice kampova Ivana Francisković i Valentina Mesarić iz Ekopana. Dobro večer. Dobro večer, Bok. Dobro večer svim slušateljima Radio Karlovca. Prije razgovora s našim gošćama poslušati ćemo što voditelji nekoliko karlovačkih udruga misle o volontiranju i kakva su njihova iskustva. Prilog je pripremio kolega Domagoj Šavor. Koliko su u vašoj organizaciji važni volonteri? E, u našoj organizaciji su jako važni volonteri. Budući da puno radimo, dakle imamo puno aktivnosti, tako da nam e, stvarno je potrebna pomoć volontera. Mogu reći da smo zadovoljni sa našim volonterima, međutim nikad ih dosta, jer u stvari najveći problem je što ljudi jednostavno dođu, onda ne znam, dobiju posao ili nešto i odu mi u udruzi imamo jednu grupu koja se zove e, kreatori i u biti to su srednjoškolci koji su s nama već par godina i koji mimo znači e, centra za mlade, odnosno mimo naše udruge provode volonterske akcije. Dakle, u dječjem domu Vladimir Nazor, u klubu umirovljenika tu u Grabriku i tako. Znači imamo i takvu vrstu volontera. Svaki volonter, odnosno svaka osoba koja nešto radi, tako i uči. Tako i da svi volonteri, bez obzira na kojem poslu bili, Eh, svakako stječu dodatne znanja i vještine i sigurno im kasnije koriste, eh, koriste u životu. A povrh toga mi se uvijek trudimo na neki način nagraditi volontere bilo nekakvim eh, poklonom tipa knjige ili tako nečega što treba ili izletom ili u svakom slučaju eto trudimo im se uzvratiti. Pa kod nas stvarno volonteri jako puno pomažu. Godišnje nekih 30 ljudi nam dođe i pomažu nam u projektima kao što su Ručak za sve, humanitarni projekt gdje dijelimo eh, ljudima hranu na ulici besplatno, tu nam svaki, svaki put nam se odozovu ljudi, imamo ljude koji su ono mladi, imamo ljude koji su ono penzioneri, tako da stvarno imamo svih profila. A u ostalom i VG klub funkcionira na principu volonterstva, tamo kuhari nisu stale, nego se ljudi mijenjaju. Unutra kuha deset ljudi koji su isto sve volonteri i stvarno nam jako puno pomažu. Pa ono, ljudi dobe ono te nekakve najosnovnije ono potrebe, znači, a uz to dobiju edukaciju. Recimo, kod nas ono kad dođu, mi im uvijek damo i klopu i smješta i sve, a kad je još važnije, recimo, ovi koji dođu u Vega klub, oni nauče kuhat. Tako da im je to super da u svakodnevnom životu mogu, mogu to primijeniti, a i u budućem zapošljavanju. Recimo, ako su ljudi nezaposleni ili nešto, može im poslužiti kao nekakav dodatan faktor pri tome. Naše organizacije, volonteri su dosta bitni. Znači koristimo prilikom realizacije naših projekata i tada zapravo se pojavlja potreba za uključivanjem ljudi, to jest volontera. Mogu govoriti konkretno o zadnjem festu gdje smo koristili pet volontera. Oni su znači, tijekom četiri dana pomagali oko najrazličitih aktivnosti što se tiče provedbe samog e, festa. S naše strane mi smo im sigurali znači, hranu piće i festivalsku ulaznicu znači, na, na festival. Pomoć volontera je vrlo dragocjena u trenucima realizacije zbog e, podkapacitiranosti znači, naše organizacije. Njihova pomoć je vrlo bitna. Nakon što smo čuli kakva su iskustva i razmišljanja karlovačkih udruga po pitanju volontiranja i volonterizma, vraćamo se našim gošćama iz udruge Ekopan, Ivani Francisković i Valentini Mesarić, koje će u večerašnjoj emisiji predstaviti međunarodne volonterske kampove koje je udruga organizirala tijekom ljeta nedaleko Karlovca. Međunarodni volonterski kampovi udruge Ekopan održani su u srpnju, kolovozu i rujnu ove godine. U ovo tjednoj emisiji vraćamo se s iscrpnim izvješćem kako su oba kampa prošla. E, mi smo i već i najavljivali nekoliko puta i pozivali sugrađane iz Karlovca i šire da se priključe, pa su vam se priključili Karlovčani. Karlovčana nešto manje, ali na samim lokacijama gdje su se održavali volonterski kampovi smo imali baš dobar solidan odaziv lokalnih volontera, više nego prijašnjih godina i sa takvim rezultatom smo jako zadovoljni. Na početkom e, kolovoza, točnije od 1. do 12 e, u Donjem Budačkom održan je prvi kamp. E, pa što se radilo za vrijeme kampa, o čemu se tu radilo? Samo bih prije htjela reći da razlog održavanja konkretno u Donjem Budačkom nije slučajan. E, mi smo početkom proljeća uputili poziv svim nekakvim lokalnim zajednicama, općinama na području Karlovačke županije da nam se odazovu sa svojim potrebama i problemima za koje vjeruju i pretpostavljaju da ih je moguće riješiti uz kratkoročnu volontersku pomoć. Odazvalo nam se nekoliko općina, mi smo se odlučili za općinu Krnjak, konkretno za humanitarnu udrugu Breza. E, gospođa Nada Coha kao predsjednica udruge nam se javila sa potrebom uređenja okoliša područne škole u selu Donji Budački. Ta škola je nedavno obnovljene nakon rata i okoliš škole je bio prilično zapušten i trebalo ga urediti. Eto, e, inače nam je namjera bila malo za promjenu s obzirom da smo do sada imali E, već tri kampa održana u samom gradu Karlovcu, malo se proširiti na županiju, što je iz razloga da se vijest o mogućnostima volontiranja, o vrijednostima volontiranja i takvih oblika društvene solidarnosti malo proširi izvan grada, izvan tih urbanih sredina, a i s druge strane da malo promoviramo udrugu i naš rad također na širem području županije. Evo kad bi usporedile e, ovaj kamp Donjem Budačkom i one priješnje kampove koji su održani u Karlovcu, imali tu nekih razlika? Koliko su uopće stanovnici primjerice od Donjeg Budačkog i ovoga drugog koji je održan u Bariloviću bili zainteresirani za uključiti se? u Pa kao primjer možemo navesti recimo prošlogodišnji e, kamp koji se nalazio znači u samom gradu. Ono s čime smo mi bili nezadovoljni kao udruga je mali broj lokalnih volontera, znači naših građana koji nam se priključio u samim radovima i nekakvom evaluacijom e, međunarodnih volontera pokazalo se da je to njima vrlo bitno da se pridruži lokalno stanovništvo i onda smo razmišljali kako to unaprijediti, kako dovesti znači, pomoć lokalne zajednice i odlučili smo se na e, održavanje kampova u ruralnim sredinama gdje se to pokazalo kao izvanredna ideja jer stvarno se lokalno stanovništvo uključila u maksimalnom broju. No, moglo bi se očekivati da će građani u urbanim sredinama baš biti zainteresirani više, obzirom da se nekako to povezuje eh, i o civilnom društvu i općenito o volonterizmu i svim tim temama baš u urbanim sredinama. Pa, inače je to eh, problem sa većinom volonterskih kampova svuda i u Europi i u svijetu, da zapravo uvijek eh, nekakav bolji odaziv lokalnih volontera je kad se kamp održava u nekakvoj manjoj i recimo ruralnoj sredini. E, što je tome konkretno razlog, možemo samo pretpostavljati. Možda se volonteri jednostavno utope, možda nisu toliko transparentni u, većoj sredini, ne vide se. U ostalom, u, gradovima uvijek je i nekakav protok turista, pa jednostavno volonteri nisu toliko vidljivi, a i ljudima u gradu možda nisu dovoljno motivirani da bi preko ljeta radili fizički ono, ili se nekako na bilo koji način društveno uključili. S druge strane, dođeš negdje u neko manje mjesto, ljudi su zainteresirani, motivirani su, žele sudjelovati, žele upoznati ti volontere, sve im je interesantno, sad smo imali koreance, onda su im bili jako zanimljivi, opet to je neka druga kultura, drugi jezik, ponašanje sasvim i onda se žele ljudi jednostavno upoznati. Da, pretpostavljam da bi tako bilo i u gradu, ali to je opet onda stvari nas kao organizatora možda da onda bismo trebali puno više uložiti energija i sredstava da promoviramo kamp. A ovako dobijemo zapravo već nekakvu gotovu situaciju koju se samo uspješno prilagodimo. Na koji način ste uopće došli do ovih stranih volontera koji su gostovali u Karlovcu na ova dva kampa? E, svi međunarodni volonterski kampovi u Hrvatskoj održavaju se isključivo e, uz partnerstvo Volonterskog centra Zagreb. Oni su zaduženi za dovođenje stranih volontera, a i domaćih e, na takav oblik kampova i volontiranja. Dakle, posred, njihovim posredstvom smo došli do volontera. Mi smo kao udruga osmislili temu kampa, odnosno što bismo željeli ove godine raditi. Pronašli smo lokalne partnere i sa tom obom smo, se obratili volonterskom centru centru Zagreb i onda su oni kroz nekoliko mjeseci napravili nekoliko stvari. To je prvo da su nama odobrili taj kamp, drugo da su ga objavili na međunarodnoj brošuri koja izlazi i na web stranicama i po svim ostalim volonterskim centrima u svijetu. Se objavi naš kamp sa sadržajem, sa temom, sa šifrom i onda se volonteri, volonteri biraju, oni ispunjavaju aplikaciju, volonter dođe u, svoju, u svoj lokalni ured volonterski i izabere nekoliko kampova, zapravo može odabrati 3-4 kampa, napravi se nekakva top lista, on kaže koji mu je najinteresantniji i onda u biti može biti primljen na jedan od tih kampova. Tako smo mi došli do naših volontera. Mi zapravo ne znamo tko su naši volonteri sve do nekoliko tjedana prije nego što kamp počne. Što vi morate učiniti da uopće da vam odobri volonterski centar volontere koji će vam doći uopće da ih nekako uključite? Znači mi smo ispunili prijavni obrazac, e, klasični koji postoji kod volonterskog centra, odgovorili na sva pitanja, opisali im našu projektnu ideju i čekali jednostavno njihov odgovor. Vrlo je jednostavna procedura odobravanja toga. I naša je obveza osigurati volonterima besplatan smještaj i prehranu i dio slobodnog vremena, dakle financirati im nekakav izlet ili barem dio troškova izlata dok borave kod nas za uzrat koje volonteri rade nekoliko sati. E, volonterski centar Zagreb svake godine evaluira sve kampove koji se, su se dogodili tijekom ljeta, koji su se održali tijekom ljeta i ukoliko se pokaže da su kampovi bili uspješni, ponovo nas zovu i pitaju da li bismo htjeli sljedeće godine organizirati takav kamp, i, odnosno suprotno ako kamp nije uspio, odnosno ako je loše ocijenjen od strane volontera, od strane organizatora, onda više ne odobravaju lokalnoj organizaciji da se time bavi. A što se konkretno radilo za vrijeme kampa? U Donjem Budačkom volonteri su radili na više lokacija. <clears throat> Prva lokacija je osnovna koja je bila najbitnija. je bilo uređenje znači osnovne škole oko osnovne škole Donji Budački. Teren je bio jako zarastao, bila je makija, visoke trave, znači to su čistili, zatim su čistili oko Vrela Iliđe. Postavljali su most blizu jednog drugog vrela, zaboravila sam mu ime. Zatim uređivali su vodocrpilište, farbali, bojali su oznake na biciklističkoj ruti koju je postavila udruga Kameleon. I to je otprilike to što se tiče radnog dijela. Znači radili su šest sati dnevno, tako je malo mogu reći par riječi o organizaciji vremena. Radno vrijeme im je 6 sati dnevno. Oni su radili e, konkretno u tom prvom kapu se radilo od 9 do 15 nakon čega slijedi ručak, znači paralelno dok e, ekipa radi, e, dvije osobe su u timu za kuhanje, oni pripremaju obrok i održava ručak, doručak i marendu i održavaju prostor čistim. Znači to je njihov zadatak za taj dan. Znači u 15 sati je nekakva pauza za ručak, popodnevni odmor i onda u predvečerje su voditelji, znači kamp lideri, gdje smo ih imali troje u ovom kampu, dvoje ispred VCZ-a, jedan ispred PANA, organizirali nekakve kreativne radionice, recimo konkretno u ovom kampu njihov je nekakav zadatak bio za zadnje oproštajno veće pripremiti kratak skeč, igrokaz e, za koji su se oni pripremali recimo tijekom cijelog boravka i to ćete uskoro moći vidjeti i snimku tog igrokaza i na našim web stranicama. Koliko je uopće bilo volontera ove godine? Iz kojih zemalja su došli? imali smo dakle dvoje iz Koreje, cura i dečko, e, imali smo Francuze, Belgijance, Italija, Ukrajina, e, to je bilo na prvom kampu, e, Hrvatska također, a na drugom kampu smo imali nešto više volontera, ukupno 12 po dvoje iz sljedećih zemalja, Španjolska, Italija, ne Italija, Španjolska, Češka, Francuska, također Koreja, Njemačka. Turska. Dakle, stvarno internacionalni kampovi, u pravom smislu riječi. A gdje su volonteri uopće bili smješteni? Znači, je jedan od uvjeta kada smo raspisivali natječaj za lokalne zajednice, nudeći im e, volontersku pomoć od strane Ekopana, jedan od uvjeta je bio da se osigura minimalan smještaj za volontere. Tako smo u Donjem Buga, Budačkom, pardon, e, volonteri su bili smješteni u prostorima osnovne škole, E, gdje su imali jednu veliku prostoriju koja je predviđena za veliku učionicu, za prostor za spavanje i dnevni boravak, imali su prilagođenu mini kuhinjicu, WC i vanjske tuševe s obzirom da je bilo ljeto i toplo vrijeme. Znači tuševi su, voda se zagrijavala na sunčevu energiju i imali su vanjsko tuširanje, korana je bila blizu, mogli su se i kupati Dakle, o tom ćemo sad malo kasnije. E, koliko su uopće za rad vaše udruge važni volonteri, pogotovo za ove vanjske aktivnosti? Pa volonterska pomoć nam je neophodna s time da smo i mi sami kao članovi većinu svog staža, sad udruga uskoro slavi svoj deseti rođendan, većinu svog staža smo svi mi članovi proveli kao volonteri unutar udruge, tako da dobro znamo koliko se može, čak i kad si volonter, ako imaš volje, ako si dovoljno motiviran e, sadržajem onoga čime se baviš, možeš puno napraviti. Dakle, nije uvijek novac najveća motivacija, nego i neke druge stvari. Nama kao udruzi, pogotovo posljednjih mjeseci, e, se pokazalo izuzetno e, značajna potreba za volonterima, jer smo kao udruga kupili taj jedan manji komad zemlje sa vlastitim sredstvima koje smo uspjeli kupiti zajedno, Uh, uštedjeti pa smo kupili dakle u selu Ščuvac nedaleko od Barilovića, to je razlog eh, zašto se baš tamo održao naš drugi kamp. Eh, kupili smo taj komad zemlje koji planiramo s njim dakle sljedećih nekoliko 3 do 5 godina najviše formirati jedan E, centar pokazni e, iz područja održivog razvoja, odnosno permakulture takozvani. Ono što želimo tamo je imati različite pokazne radionice, solarne energije, e, eko vrtlarstva, održive gradnje, prirodne kozmetike i sl. A da bismo uopće do toga došli, potrebno nam je pomoć volontera jer nas članova u panu nema toliko puno da bismo mogli sami u kratkom vremenu raskrčiti taj čitavi teren koji smo kupili. Dakle, radi se o prilično zapuštenom zemljištu potrebno je puno fizičkog rada i puno ruku. I to je bila naša najveća motivacija da se odlučimo napraviti ove godine volonterski kamp u Ščucu, odnosno Bariloviću. Koliko uopće, evo sad za neku predožbu e, slušateljima volonterskih sati odrađeno, evo tijekom recimo zadnjih godinu dana? E, mogu reći samo službene podatke za 2010. U 2010. smo na kraju godine imali oko 3700 sati volonterskih skupljenih tokom godine dana svih znači, članova i volontera koji su nam pomagali u raznim aktivnostima. Mislim da će ove godine čak taj broj sati biti premašen, s obzirom da su bila i dva kampa, veći broj ljudi je sudjelovao. Evo već ste malo rekli o ovom drugom kampu koji je održan u blizini Barilovića, pa evo šta se tamo konkretno radilo? Radilo se dakle na dvije lokacije, s obzirom da smo dobili besplatno smješte za volontere u e, sportskoj dvorani osnovne škole u Bariloviću. E, dogovoreno je sa osobljem škola, odnosno sa ravnateljicom, profesoricom Vesnom Car. E, dogovoreno je da će se za uzvrt napraviti neko, nešto radova na uređenju okoliša škole. Konkretno e, prije rata tamo su e, učenici imali jedan manji nogometni teren, igralište koje je sada zapušteno. Volonteri su 10 radnih dana uspješno očistili e, i pripremili su sve za slučaj da se škola odluči ponovno tamo napraviti nogometno igralište ili neki drugi oblik zabave za učenike. E, također je raskrčen dio e, puta koji vodi prema Korani, odnosno otvorio se pogled prema rijeci Korani. Uređen je ružičnjak e, oko škole i napravljen je još niz nekih tako sitnih radova oko, u samom okolišu škole. A druga lokacija na kojoj se radilo je dakle, Seo Ščulac, odnosno Panovo to imanje. E, osim tih nekakvih fizičkih poslova, ovih dosadnijih poslova, a napornijih kao što je krčenje sjeća starih stabala, e, i slično. E, napravili smo kompostište, e, zatim smo napravili isto jednu manju ogradu, e, te ono što je najvažnije, na što smo posebno ponosni, to je da smo napravili prvi Earthship, odnosno počeli smo sa gradnjom prvog Earthshipa, odnosno kuće od, održive kuće od otpada. Možeš sad malo pojasniti, ovo je baš zanimljiva stvar koja u, nekako u posljednjih par godina se i ovdje kod nas sve više priča o tom. Da, sve više se spominje, a konkretno se radi e, o obliku gradnje koji se popularizirao najviše u Americi, na jugu Sjeverne Amerike, država New Mexico. Mike Reynolds se zove arhitekta koji je e, 70. godina Eh, pokrenuo taj, recimo, može se čak nazvati nekakav idejni pokret eh, Dakle, radi se o tome da se koristi većinom otpad. Eh, tako i većinom su to stare autogume, zatim e, staklene boce, plastika i slično. To se kombinira sa zemljom i sa recimo nekakvom drvnom građom, ovisi o krajoliku u kojem se kuća radi, sa staklom. Kuće su potpuno, su dakle stambene kuće, konkretno u Americi, eh, kuće za stanovanje koje je potpuno samoodrživa, dakle sakuplja kišnicu, eh, ima solarnu energiju, u kući se mogu, postoji jedan zasebni dio unutar kuće u kojem se uzgaja hrana, dakle sve ono, jednostavno održiva kuća koja može opstati u svim uvjetima i na niskim temperaturama i na visokim temperaturama. Vrlo su lijepe kuće, zanimljive su, preporučujem svakome da pogleda i dokumentarac. Eh, Garbage Warrior se zove. Eh, u kojem se, to je zapravo dokumentarni film koji predstavlja lik i dijelo Majke Renovca na jedan vrlo zanimljiv, motivirajući i duhovit način. E, konkretno nas je taj dokumentarac motivirao da pokušamo ovdje na Uščovcu napraviti e, ršip. E, ovo to nije neka velika stambena kuća koju mi radimo, to je jedna manja vrtna kućica, pokazna više, koju smo zapravo htjeli pokazati na koje sve načine se može iskoristiti. Jer ono s čime se naša udruga prvenstveno bavi i što nam je primarni interes, to je edukacija. Jedan od najvećih dijelova te naše edukacije je kako postupati sa otpadom, odnosno na koje načine iskoristiti otpad dok god je to moguće i e, gradnja Ršipa nam je evo, idealan pokazatelj. Kako e. ste zadovoljni sa izgradnjom ovoga Ršipa? A, ono, zadovoljni jesmo, možda ide mrvicu sporije nego što smo očekivali, ali to je uvijek tako kad ono, nešto prije nego što nešto kreneš raditi i kad kreneš raditi uvijek postoji određena razlika. A, zadovoljni smo, napravili smo do sada nekoliko redova, e, biti će završeno prije zime i napravit ćemo jedno, ako uspijemo, napravit ćemo jedno svečano otvorenje gdje će svi biti pozvani. E, a nadamo se ako smo uspjeli u ovoj da ćemo onda od proljeća krenuti sa drugim i sličnim oblicima gradnje. O samoj kućici malo. E, kućicu su projektirali naši članovi Dalibor i Dario. Znači idejni nacrt kuće, prije su dobro proučili cijelu građu koja postoji na internetu i tiskanu građu o načinima gradnje mogućnostima izvedbe, znači ima više vrsta izvedbe, naša će biti ona koja je ukopana u brdo, imamo dobru kosinu, e, znači bit tih kuća jesu, je da su one ukopane u samo brdo, u zemlju, jer u zemlji je znači konstantna temperatura i sada e, znači nakon što smo mi potrošili dan, dva više na kopanje te same rupe koja se kopala ručno, nismo imali ni bagera ni ništa, pa upravo ovo što je Ivana rekla, ne možeš procijeniti točno vrijeme, mi smo mislili da će to ići puno brže. Nakon što je pripremljen sam teren, e, i dobavljene sve gume i hvala svim vulkanizerima koji su nam donirali gume. Uh, one se, znači gume čine zid te kuće. Guma se svaka puni uh, sa zemljom i sabija dodatno batovima, tako da na kraju te gume recimo ova prosječna guma teži oko 150 kg. Nama u red ide 14 guma i sada otprilike ići ćemo do ove prosječne visine stana 2,20, 2,40, imat ćemo jedno 12 redova guma i prednju stranu koja gleda na jug, e, to će biti kao staklena zona da odmah imamo i grijanje. Znači ta kuća je e, toplinski savršeno izolirana, ima konstantnu temperaturu, neće trebati puno dodatno grijanje jer će dobivati sunčane topline. Ove godine ćemo krović pokriti sa limenim, e, ćemo krov napraviti kao limeni jer nemamo vremena E, za veće zahvate s obzirom da će brzo doći vrijeme kiše i hladnoće, a sljedeće godine nam je prva stvar koju planiramo e, napraviti radionicu znači zelenog krova, izrade zelenog krova, pa bi tu kućicu obukli, onda krov bi zamijenili i stavili bi zeleni krov na nju. to ćemo isto najaviti kad krene izrada zelenog krova. Vjerujem da će biti mnogo Karlovčana koji će se odlučiti vam pomoći volonterski uključiti u izgradnju i uređenje ove kuće obzirom da je ne, eto, to je još jedan od načina rješenja stambenog pitanja. Kako je uopće sa dozvolom za taj oblik e, izgradnje? Nije moguće trenutno u Hrvatskoj e, dobiti dozvolu za izgradnju takve e, stambene kuće jer mislim da i u Americi još uvijek imaju ponekad problema oko toga jer e, građevinska struka često smatra da e, nisu dovoljno sigurne te kuće. E, možda je razlog tome i činjenica da se koriste većinom izuzetno jeftini i zapravo besplatni materijali da bi se takva kuća napravila, pa zapravo nikome nije u interesu podržavati takvu gradnju. No dobro, stvari takva kakva je. E, trenutno u Hrvatskoj postoji niz e, kuća od salame na različitim lokacijama, to su isključivo pokazne kuće. A mi se nadamo da ćemo i kroz neke projekte i različite inicijative uspjeti kroz neko vrijeme zapravo se izboriti za to da se dobiju dozvole za za izgradnju ovakvih kuća jer pokazale su se vrlo i sigurnima i ugodnima za življenje prije svega. Esa bullonera ska, bullonera ska, bullonera ska. Aragón bailón, Aragón bailón, bullonera ska. México libre cabrones, México libre cabrones. Bullonera. no llevan palanqueta, ni pistola, ni antifaz. Ya no llevan palanqueta, ni pistola, ni antifaz. Que tienen inmobiliaria los ladrones de verdad. Que tienen inmobiliaria los ladrones de verdad. Ya que roba en una casa, si lo pillan lo encarcelan. Al que roba en una casa, si lo pillan lo encarcelan. Y al que especula con ella, no hay guardia que lo detenga. Al que con ella, no hay guardia que lo detenga. Va a recorrer los caminos que van de campo al mercado. Va a recorrer los caminos que van de campo al mercado. Hay que exterminar primero todos los intermediarios. Hay que exterminar primero todos los intermediarios. El tiempo los apóstoles, los hombres eran bárbaros. Se subían a los árboles y se comían tiempo los apóstoles, los hombres eran bárbaros, se subían a los árboles y se comían los pájaros. Bullonera esca, bullonera esca, bullonera que la economía se está poniendo muy mal que la economía se está poniendo muy mal, porque los obreros piden que le suban el jornal, porque las obreras piden que le suban el jornal. Lo dice la patronal, lo dice y sabe que miente. Lo dice la patronal, lo dice y sabe que miente. Miente para conservar sus privilegios de siempre. Miente para conservar sus privilegios de siempre. Dicen que todo tiene su principio y su final. Dicen que todo tiene su principio y su final. Menos los intermediarios porque están en la mitad. Menos los intermediarios intermediarios porque están en la mitad. En el tiempo los apóstoles, los hombres eran bárbaros, se subían a los árboles y se comían los pájaros. En el tiempo los apóstoles, los hombres eran bárbaros, se subían a los árboles y se comían los pájaros. A kako su strani volonteri uopće bili zadovoljni i, jesu uopće znali šta ih čeka kada dođu u Karlovac, u Barilović? Pa u opisu kampa su imali e, taj podatak da će se baviti, odnosno da ćemo pokušati zajedno napraviti e, takvu kuću, odnosno postaviti temelje kuće i mislim da mi to bila jedna od motivacija da, da dođu na kamp i da se prijave. To su nam svi jasno i rekli, iako zapravo nisu puno znali o tome prije. Mi smo sa njima održali jednu pripremnu radionicu tijekom kampa prije nego što smo krenuli u postavljanje temelja i kopanje. E, gdje smo im pokazali i film i malo objasnili o čemu se radi i pokušali im zapravo napraviti nekakvu ono, pozadinu cijele priče da znaju ono, u šta su se uključili i da njima samima bude, da budu sami više motivirani jer rad u početku je stvarno izuzetno fizički i naporan je e, tijekom kampa koji traje dakle, ta zadnja, zadnjih tjedan dana u mjesecu kolovozu i nekoliko tih dana u rujnu zapravo smo uletjeli u, tu, u taj period izuzetnih vrućina i bilo im je naporno. To su sve mladi ljudi koji zapravo su studenti i baš nemaju nekog iskustva sa fizičkim radom. Došli su motivirani, ali trebalo, trebalo nam je puno da im motivaciju uspijemo održati. Da, ali evo, mi smo zadovoljni sa njihovim nekakvim ono, povratnim informacijama koje smo dobili jer oni na kraju kampa ispunjavaju Eh, evaluacijske listiće dakle, gdje moraju ocijeniti kompletno kamp, uključujući i organizaciju posla i eh, sam način na koji se posao radio i što se radilo i ocjene koliko smo vidjeli su izuzetno visoke, što nije uvijek slučaj, zapravo prilično je rijetko, da su volonteri baš toliko zadovoljni sa kampom i ono, mislim da su za sebe ostavili jedan lijepi rezultat, a mi namjeravamo i sljedećih godina organizirati kampove i u Ščucu i na nekim drugim lokacijama, ali što se tiče konkretno Ščuca, uvijek ćemo tako nastaviti i nešto graditi i baviti se i vrtovarstvom i biti će radionice sve interesantnije. Slično nešto o e, ovome što vi planirate u Ščulcu postoji i u Vukomeriću, nedaleko Zagreba. Pa jeste vi sa tim ljudima, voditeljima iz Vukomerića e, u kontaktima i vam, je li vam uopće ta neka njihova praksa pomogla u organizaciji ovoga u Boriloviću? Prošle godine smo bili većina nas eh, polaznici raznih eh, tečajeva i radionica koje je Zmag organizirano svom recikliranom imanju. Eh, znači Dalibor i Dario su pohađali radionicu izrade solarnih E, kolektore Ivane Jag, razne vrtlarske radionice i slično. I zatim smo tamo svi mi koji smo išli na radionice bili upoznati uvijek, e, znači oni ekipu koja dođe na imanje, provedu imanje mi, pokažu, imaju nekakvu pokaznu rutu gdje, vide, gdje se vide svi oblici. Tako smo i mi tamo vidjeli, znači i oni imaju sagrađen e, u chip stilu jedan potporni zid i jednu malu kućicu gdje će im u budućnosti doći agregat pa su novu jednu kuću e, izolirali sa slamom, znači oni imaju, oni već dugo rade na takvim projektima održive gradnje i permakulture i oni imaju dosta tih pokaznih e, dijelova na svom imanju i time smo bili inspirirani Ivana i ja smo tamo i pogledali Garbage Warriora film prvi puta koji, kako Ivana rekla, nas je i inspirirao. E, nakon toga nekako uslijedila kupnja tog zemljišta i sama ideja razvoja cijele te ideje na našoj zemlji dečki kad su radili nacrt za našu kuću, znači ima dosta literature o tome, o raznim principima gradnje rči, pa nije bila potrebna nikakva naročita pomoć sa strane, nismo ovaj, kontaktirali Zmagovce, no međutim eh, oni će biti pozvani kao voditelji dosta radionica koje mi planiramo na našoj zemlji, konkretnih tipa zeleni krov, vrtlarskih radionica i bilo čega što će se u budućnosti održavati. Njihovi primjeri iz prakse i greške koji su oni učinili jer su bili prvi u svemu i puno su, to, puno su toga naučili na svojim greškama, su dobar vodič nama gdje, gdje moramo paziti malo više. Koliko su česti opće ovakvi kampovi, obzirom evo i sama se rekla da je potrebno dosta vremena i fizičkog rada za izradu primjerice ovakve jedne kuće, pa jedan čovjek sam teško tako nešto može raditi. Ima li to neke veze i koliko, je, li se inače takve kuće rade na, eh, na ovakvim kampovima? Pa, ne znam, nije mi poznato. Vjerojatno da, ne pratim, ne čitam čitavu brošuru, odnosno svih ponuđenih lista kampova je užasno velika. Hvala Bogu da je tako velika, ne stignem uvijek pročitati sve. Dakle, volonterski kampovi se održavaju diljem svijeta i različitih su tema, ne radi se uvijek o nekakvom fizičkom radu. Često se radi o nekakvoj pomoći invalidima, starijim osobama, radi se sa djecom, dosta kreativnih radionica, radi se na organizaciji različitih festivala, kulturnih, umjetničkih, e, zatim neki sportski sadržaj, dakle nije uvijek isključivo ovaj nekakav oko, da se uređuje okoliš, odnosno da se izvode nekakvi radovi u okolišu. Kada mislim da svatko, postoje različiti tipovi ljudi na ovom svijetu, nije svatko zainteresiran za ovo, tako da ono što je trenutno, što se nudi u svijetu od svih tih kampova ima za svakoga po nešto. Najčešće volonter može biti svatko, dakle čak i maloljetnici ukoliko dobiju posebno dopuštenje svojih roditelja e, na posebnom obrazcu koji treba biti potpisan i ovjeren, ali isto tako i stariji ljudi, svatko može biti volonter, iako najčešći prosjek volontera je taj neka dob između 20. i 30. godine, najviše ih ima tih te neke studentskog uzrasta. E, zašto? Vjerojatno iz razloga što omogućuje nekako ekonomičnije, povoljnije putovanje, na neki bolji i zanimljivi način upoznaš e, i zemlju i ljude, a uz to, a uz to dobiješ priliku učiniti nešto korisno tamo gdje si došao. Mislim da je to uvijek svakome lijepa uspomena, pogotovo mladom čovjeku koji tek treba ući u svijet odraslih i taj neki sustav. Da, lijepo je kad uđeš u svijet odraslih sa idejom da postoje mogućnosti da i kao punoljetna osoba možeš doprinijeti društvu na neke druge načine, ne isključivo radeći od 9 do 5 puno radno vrijeme, uniformiran. ono što bih htjela reći, e, sama ova ideja gradnje te kuće, ne želimo prezentirati nešto ekskluzivno želimo zapravo podijeliti sa ljudima i naše iskustva pa i naše greške i mislim da je to ideja i recikliranog imanja u Vokumeriću i svuda takvih imanja u svijetu zapravo da se e, podsjeti ljude da se može živjeti zdravije, jednostavnije i više u skladu sa prirodom. Dakle, svi smo na ovoj planeti sa nekim razlogom, a opet e, trebamo imati na umu i to da, da postoje mogućnosti kako jednog dana kad odemo s ove planete, odnosno kad on život završi, da, da ostavimo što manji ožiljak na tom planetu jer uvijek dolazi netko po poslije nas. I ideja svih tih takozvanih recimo eko imanja, zdravih imanja e, je kako uopće trenutno živimo u svijetu koji ima jako puno otpada. Neprestano se otpad gomila na sve moguće načine i zapravo nama je ideja prvenstveno nas kao udruge, kao panovaca pokazati na koje sve načine se taj otpad može još iskoristiti, dakle taj iskoristi ponovo, ne samo recikliraj, nego iskoristi ponovo, popravi nešto, i u budućnosti planiramo raditi sve više takvih tematskih radionica. Kako lokalna zajednica gdje ste bili Bariloviću i prvi volonterski kamp u Krnjaku uopće gleda na pomoć i kako je gledala na volontere koji su došli sa svih strana svijeta i vas koji ste ih vodili kroz aktivnosti? Mi smo mogu i u svoje ime reći, Ivani, oduševljeni smo u biti reakcijom lokalne zajednice. Prvo u Donjem Budačkom su naši volonteri bili tako lijepo prihvaćeni. Susjedi su im, e, selo i susjedi su im nosili e, i hranu, i nudili su im pomoć u radu, ako nisu znali rukovat salatom uvijek bi došao neko trčao i pomogao im, ne to se ne radi tako. E, zatim ovi lokalni volonteri iz udruge Breza i iz same općine E, posudili su svoj alat, znači radili su svakodnevno također sa našim volonterima. E, selo je organiziralo i posjet manastiru, organizirali su završnu svečanost gdje su im skuhali jelo, došao je lokalni kulturno-umjetničko društvo gdje je prezentiralo lokalne plesove, naši volonteri su predstavili svaku svoju zemlju. Bilo je jako puno e, druženja, upoznavanja, recimo na drugom kampu također isto Mislim da u roku 3-4 dana je cijelo šire područje znalo da su kod nas međunarodni volonteri. E, općina nam je posudila isto strojeve, trimer, pilu, e, zatim su došli sa malčerom, smalčirali su nam to što smo skinuli granje, izlazili su zajedno u večernjim satima, vodili su ih na dane piva, baš e, dolazili su svaki, svaki dan na nogomet, neke sportske igre, imali su interkulturalne večeri gdje su naši volonteri predstavljali svoje zemlje, pa su opet lokalci predstavljali Hrvatsku. Uglavnom, prekrasno je bilo druženje. Eh, otišli su u suzama svi, jako su se svi zbližili, bile su jako lijepe grupe, jako lijepa grupna dinamika, nije bilo nikakvih ekscesa ni svađa, baš su se svi, svi su se lijepo povezali i mislim da su otišli kući svi sa lijepim uspomenama. No da, izgleda dosta drugačije nego eh, pri ovim eh, volonterskim kampovima koje ste baš imali u samom Karlovcu. Da, skroz drugačije. Puno bolja atmosfera. E, ne kažem, mislim, sve grupe volontera koje smo imali interakcije među njima, mislim da smo imali baš i sreće s volonterima. Uvijek smo svih ovih godina dobivali odlične mlade ljude koji su bili i radišni, a i na neki način i zanimljivi kao ljudi, kao osobe, uvijek su donijeli sa sobom i, nekakvu duhovitost i nekakvu specifičnost svoje kulture i svoje zemlje, baš ono, s tom stranom smo od uvijek bili zadovoljni. Međutim, evo ono što smo razgovor tudi i počeo, dakle, odaziv lokalnog stanovništva u Karlovcu je uvijek to bilo manje. Sjećam se prošle godine, E, mi je baš nekakva najružnija uspomena. Čistili smo kozjeću, odnosno divlja odlagališta u kozjeći. E, neposredno ljudima ispred njihovih zapravo domova <laughs> na stazi kozjeće. I zapravo nikakva reakcija nije bila i pucali smo na vrata i tražili smo ih e, da dođu, da nam se pridruže, da ih bar malo informiramo o tome koliko štetno ostavljati kućni otpad i glomazni otpad u prirodi. Međutim, nije bilo nekakvih povratnih informacija. Nažalost, da, mi bismo voljeli da i u gradu Karlovcu imamo jedan takav kamp sa, sa kompletno uspješnim dojmom. Međutim, evo, pokazalo se da kad smo se malo maknuli iz grada da je općenito sve ispalo puno bolje, pa s time namiravamo nastaviti dalje. Evo i za kraj, na, na koji način uopće e, uspijete zaokružiti tu cijelu ne, nekako financijsku priču? Od, evo ovdje rekli da ste e, svojim sredstvima kupovali e, zemljište, ali sam smještaj, prehrana e, svih tih volontera, odlasci, ne znam, ono, e, kombi, vožnja, gorivo, e, košta. ovo je trenutak i prilika da se zahvalimo svima, pa bi ja krenula redom. Znači, prvo što se tiče samog smještaja, zahvaljujemo se udruzi Breza i gospođi Nadi Coha koja je svesrdno pomagala i uložila velik trud da bi primila tamo volontere te uh, ravnateljici i osoblju osnovne škole Barilović koji su nam eh, osigurali smještaj eh, za vrijeme boravka volontera na drugom kampu. Pa da krenemo redom. Alat za rad. Zahvaljujemo oba dvijema općinama na posudbi alata. Zahvaljujemo Prirodoslovnoj školi Karlovac koja nam je posudila velik dio alata. Zahvaljujemo tvrtki Zelenilom koja nam je sponzorirala kupnju koja nam je kupila i sama dio alata. E, Ivana uleti. <laughs> Zatim e, htjela bi zahvaliti znači e, za samu nabavku hrane, organizaciju izleta i svega, veliku financijsku pomoć, direktnu financijsku pomoć nam je pružila Karlovačka pivovara bilo je teško ove godine jer nismo prošli ni na jednom natječaju, nekako je bilo nezgodno vrijeme, znači prije samih kampova nedostajala nam je financijska pomoć da osiguramo hranu i, i putne troškove, sve što nam je bilo potrebno za dobru organizaciju kampa. Otišli smo na razgovor u Karlovačku pivovaru e, direktni i prezentirali projekte. S obzirom da smo prošle godine na natječaju Karlovačke pivovare mi proveli prošlogodišnji kamp, oni su bili izuzetno zadovoljni takvom idejom i njima je nekakav osnovni cilj e, promovirati volonterstvo. Oni su bili oduševljeni sa idejom i prihvatili su je obje ručke i osigurali nam pomoć već sljedeći dan. Zatim bi se htjeli zahvaliti Udruzi za kreativni razvoj domaći koji nam je posudila kombina na mjesec i pol, bez čega bi bili sputani, morali bi, ne znam kako bi prevozili volonteri i na posao i na izlete i na sve. Hvala puno. Ne znam da li sam nekog zaboravila. Udruga Kameleon, mhm. uh Udruga oni su naši baš <laughs> vjerni prijatelji, prate zapravo sve što naša udruga radi, a osobito volontere i kampove, Ehm, oni su nam zapravo i susjedi, e, na neki način u Ščulcu također koriste jedno, jedno zemljište za potrebe svoje udruge povremeno, e, te su i postavili pješačku biciklističku stazu Skratska gora Korana. Ehm, oni su e, organizirali jedan izlaz za naše volontere na ovom drugom kampu i Mislim, zahvalni smo svima, stvarno bilo je tu sad i naših prijatelja koji su se uključili povremeno i pomagali nam. E, mislim da sad, to bi sad mogli ono, govoriti pol sata o, tome kome smo sve konkretno zahvalni, prije svega isto organizerima jer bez tih guma ne bismo mogli ništa napraviti na zemlji. E, još jednom, e, dakle, gospođa Nada Coha u Iskrnjaka, i profesorica Vesna iz škole u Bariloviću, također i nastavničko osoblje i osoblje općenito zaposlene u školi. Bili su cijelo vrijeme s nama, pomagali su volonterima, radili su zajedno s njima, uputili su ih u posao. Ma svi, ono, baš jedan dobar izuzetan odaziv sa svih strana ove godine ulazimo u jedno novo razdoblje, pretpostavljam i mi kao udruga i toliko smo motivirani da smo odlučili i zbog ove situacije koja je bila ove godine sa platanama zapravo smo shvatili da Karlovcu definitivno nedostaje jedna količina volontera koji su zainteresirani e, rješavati pitanja i probleme u okolišu. Stoga smo odlučili pokrenuti jedan volonterski centar e, pri našoj udruzi koji će se baviti isključivo problemima i pitanjima u okolišu. E, također pozivam sve općine na području naše županije i neke manje udruge i lokalne zajednice da nam se jave. Ako imaju neku potrebu za koju vjeruju da je moguće riješiti uz kratkoročnu volontersku pomoć, dakle u nekom periodu od 10 do 20 dana eh, da nam se jave, mi ćemo uskoro naspisati i novi natječaj, tako da evo, Hvala svima još jednom. Ja već sad odgovorila na moje posljednje pitanje eh, o planovima za sljedeću godinu. Kamp će pretpostavljamo ići i dalje. I sljedeće godine planiramo kao i ove godine dva kampa. Jedan koji će se sigurno držati znači, u Bariloviću, identičan ovome na dve lokacije dio lokacije, znači jedna lokacija je oko škole, jedna lokacija je na našem imanju, te e, drugi kamp koji će biti na nekoj lokaciji koja će biti odabrana putem natječaja koji ćemo raspisati za lokalne zajednice. Evo i sad zadnje pitanje, koliko je vama kao članovima udruge naporno e, odraditi dva kampa u, evo, u tih mjesec, mjesec i pol i to taman neka špica sezone kad ljudi uglavnom odlaze na godišnje odmore po hrvatskoj obali i dalje, evo vi ostajete ovdje raditi 20 dana sa volonterima iz cijelog svijeta. Pa ne želim sad zvučat kao neka stara gospođa, bilo je teško, Ivane, ja smo na ovom drugom kampu bili tamo s njima, znači 12 dana s tim da smo odradili prije toga sve pripreme za prvi kamp, pa pripreme između dva kampa i onda ovaj drugi kamp bili smo 0 do 24, znači bili smo kuhani i pečeni s njima i umoran se, stvarno si umoran jer ti ne prestaješ. Oni kad sa svojih šest sati završe, oni imaju slobodno vrijeme, ti i dalje moraš uvijek nešto. Ali na kraju kad pogledaš to sad unatrag i kad vidiš šta se sve napravilo i kako je to sve izgledalo i koliko smo se svi izbližili, imaš motivaciju da to opet napraviš i sljedeće godine i da ne prestaneš s time. To je jedno predivno iskustvo. Vrijedno muke. <laughs> da, apsolutno. Mislim, e, osobno ću reći da mi je, baš sam imala napornih dana tijekom kampa i te vrućine i općenito iscrpljen si nakon nekog vremena i ne znam, sjećam se kad sam ja krenula prije 10-12 godina na svoje prve volonterske kampove po Europi. Bila sam, uvijek sam imala puno energije, ali sad imam i nešto godina već, možda ne toliko iz neke perspektive, ali iz ove perspektive kad se družiš sa 20-godišnjacima <laughs> 12 dana ono, za redom, shvatiš da zapravo se umoriš brže od njih. Međutim, e, stvarno ovo što kaže Valentina kad pogledamo unatrag i kad vidimo rezultate koje smo napravili i općenito kad imamo iza sebe tako dva uspješno provedena projekta, e, ne možemo biti nezadovoljni nezadovoljni, nema smisla prigovarati. Mislim, vjerujem da radimo nešto korisno i ne bismo radili da to ne vjerujemo i dobro bi nam naravno došlo da u udruzi imamo još volontera i da imamo mlađih ljudi u udruzi, uvijek to dobro dođe i pozivam sve koji osjećaju nekakvu motivaciju, ono, uključite se i bilo u plan, bilo u neku drugu udrugu, Eh, ne znam, ja od ove godine i radim na puno radno vrijeme u Panu jer smo dobili taj europski projekt. Ugodno je, mislim, baš je raditi u udruzi potpuno drugačiji od nekog drugog oblika zaposlenja i preporučujem svima. Ja vjerujem da će neko od naših slušatelja se uključiti na godinu u nove kampove nakon ovog lijepog i zanimljivog razgovora. Ako ništa drugo, evo, eh, naučiti kako može sam sagraditi eh, svoj dom. Ok, evo želim vam puno uspjeha u danjem radu i hvala na gostovanju u emisiji. Hvala, na pozivu i laku noć svim slušateljima. Hvala, bok. Ocijenjeni slušatelji, ovo je bilo sve za večera. Slušajte nas i dalje u našem redovitom terminu utorkom od 20 sati ili u podcastu na stranicama planetmagazin.nedomaći.hr ili stranica mir.org. Emisija o civilnom društvu Sektor 3 realizirana temeljem financijske potpore Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Do slušanja.